Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Rujan je 1965. godine. U posjetu Saveznoj Republici Njemačkoj dolazi zamjenik ministra vanjskih poslova Sovjetskog saveza Vladimir Semjonov. U Bonu, tadašnjem glavnom gradu Savezne Republike Njemačke, prima ga državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova Karl Karstens. U razgovoru Karstensa i Semjonova po prvi se puta spominje ideja da Savezna Republika Njemačka i Sovjetski savez sklope neku vrstu sporazuma o nenapadanju. Pojam koji se koristi u razgovoru dogovoru između Karstensa i Semjonova bio je odricanje od sile. Ponuda o odricanju od sile ponavljena je u pismu koje je u ožujku 1966. u Mosku uputila vlada njemačkog kancelara Ludviga Erharda. Pismo je otvorilo put razgovorima između Karstensa i sovjetskog veleposlanika u Bonu Semjona Zarapkina. Tema razgovora bila je razmjena deklaracija o obostranom odricanju od sile. Razgovori nisu dali rezultata. Bon je mislio da Moskva uopće ne mari za zapadno-njemačke brige interese. Moskva je smatrala da nema ozbiljnog partnera za razgovor. Godine 1966. vlada kancelara Erharta je pala i zamijenila ju je vlada Kurta Kissingera, prvi puta sastavljena od velike koalicije kršćanskih konzervativaca i socijaldemokrata. Ministar vanjskih poslova u toj vladi bio je socijaldemokrat Willy Brandt i Moskva je smatrala da sada ima pravog sugovornika u Bonu. Vladislav Zubok u knjizi Neuspješno carstvo, Sovjetski savez u hladnom ratu, piše. Diplomat Andrej Aleksandrov Agentov vjerovao je da je sovjetski vođa Brežnjev bio sretan što je imao posla s Brantom, čovjekom kristalnog integriteta, iskreno miroljubivog i s čvrstim antifašističkim uvjerenjima, koji nije samo mrzio nacizam, već se borio protiv njega tijekom rata. Brežnjev je morao isvladati mnoge prepreke. Njegova sjećanja na drugi svjetski rat, propagandističku sliku zapadne Njemačke kao gnjezda neonacista i revanšizma i staro ideološko neprijateljstvo između socijaldemokrata i komunista. Brežnjev se grozio ideje destabiliziranja Njemačke demokratske republike u njegovim očima zemlje koja je plaćena žrtvom sovjetskog naroda skrvlju sovjetskih vojnika. Willy Brandt i njegov najbliži suradnik Egon Bar, koji je bio direktor planiranja u Ministarstvu vanjskih poslova, otvorili su kanal za komunikaciju prema Moskvi. Čovjek koji je trebao voditi pregovore bio je njemački veleposlanik u Moskvi, Alart. 11. prosinca 1968. sovjetski ministar vanjskih poslova Andrej Gromiko rekao je Alatu da Moskva želi započeti službene razgovore. Ali razgovori opet nisu dali rezultata. Bližili su se izbori u Saveznoj Republici Njemačkoj, pa su obje strane odlučile pričekati njihove rezultate. Nakon izbora vladu su po prvi puta nakon više desetljeća sastavili socijaldemokrati u koaliciji sa slobodnim demokratima ili liberalima. Willy Brandt postao je kancelar, Egon Bar državni tajnik njegovog ureda. Ministar vanjskih poslova postao je liberal Walter Schell. 8. prosinca 1969. godine u Moskvi ponovno su se sastali Gromiko i Alard. Razgovori opet nisu dali rezultata. Alat je bio samo veleposlanik, a i sovjetska strana bojala se da se ne ponovi takozvana epizoda Adzubej iz 1964. kada je Aleksej Adzubej zet tadašnjeg sovjetskog vođe Nikite Hruščova navodno u pijanom stanju predložio zapadno njemačkoj delegaciji dogovor, a da zato nije znala Njemačka demokratska republika. Moskva je usprkos svim tim preprekama željela danji nastavak razgovora. Onda se u njihovo organiziranje uključio još jedan moćan sovjetski funkcionar. Vladislav Zubok piše. Novi čelnik KGB-a Juri Andropov pomogao je Brežnjevu da počne sa sovjetsko-zapadno-njemačkim dijalogom. Poput Gromika, Andropov je smatrao Stalinovu ratnu diplomaciju briljantnim primjerom real politike. Andropovljeva vizija detanta bila je klasičan primjer mira kroz snagu. On je izjavio javno, nitko ne želi pregovarati sa slabim. U isto vrijeme Andropov je davno odlučio da ekonomska, tehnološka i kulturna suradnja sa zapadnom Njemačkom i Njemcima treba biti sidro buduće sovjetske vanjske politike usmjerene na okončanje američke dominacije u Europi. 24. prosinca 1969. godine posjetilac iz Moskve po imenu valeri Lednev došao je ured Egona Bara. Lednev je bio novinar i u Boni je došao u pratnji časnika KGB-a Jačeslava Kevorkova. Njih dvojicu poslao je Juri Andropov kako bi uspostavili tajni kanal za pregovore s vladom Savezne republike Njemačke. Bar je bio oduševljen, sada je sovjetska vlada novu vladu u Bonu uzela za ozbiljno. Glavni pregovarac sa sovjetima trebao je biti Bar. Willy Brandt smatrao je da je jedini izlaz iz spad pozicije u kojoj postoje dvije njemačke države koje ne priznaju međusobno postojanje i u kojoj vlada zapadne Njemačke ne priznaje zemlje koje priznaju istočnu Njemačku nova politika. Ta je politika dobila naziv Ostpolitik, istočna politika. Ključna točka te politike bila je sklapanje sporazuma sa Sovjetskim savezom. Ako bi se dobio sporazum s tom supersilom, sve ostale zemlje istočne Europe, saveznice Sovjetskog saveza, slijedili bi Mosku. Konačan cilj bio je međusobno priznanje dvije Njemačke i normalizacija odnosa Savezne republike Njemačke sa zemljama istočne Europe, prije svega sa Poljskom, koja se nakon drugog svjetskog rata proširila na nekadašnji njemački teritorij. 30. siječnja 1970. Bar je održao prvi sastanak s Gromikom. U svojim bilješkama Bar je zapisao ovo o tom sastanku. Počelo je 30. siječnja. Andrej Gromiko dolazi prvi. Sjedimo jedni nasuprot drugih. Pored njega je Valentin Falin, koji ima reputaciju tvrdog čovjeka i drugi pomoćnici. Na našoj strani također je osam osoba. Ne želim zanijekati da postoji puno napetosti kada se ulazi u pregovore s najstarijim ministrom vanjskih poslova na svijetu. Andrej Gromiko postao je ministar vanjskih poslova Sovjetskog saveza 1957. godine. Na tom će se položaju zadržati sve do 1985. Jedan od njegovih nadimaka bio i gospodin Ne. Par će u pregovorima sa sovjetskim pregovaračima provesti te 1970. skoro pola godine. Pregovori su prvo išli dobro. Julija von Dannenberg u knjizi Temelji ost politike stvaranje Moskovskog sporazuma između Zapadne Njemačke i Sovjetskog saveza piše. Novi radni dokument raspravljeni na sastancima od 13., 14. i 21. ožujka 1970. između Bara, Gromika i Falina. Neke su točke u potpunosti dogovorene bez ikakvih problema. To su bili uvod, točka 1, spominjanja načela povelje UENA kao vodeće linije u sporazumu o odricanju od upotrebe sile, Točka 2. Valjanost bilateralnih ili multilateralnih sporazuma sklopljenih u prošlosti. Točka 4. I spremnost obje vlade, kao i vlade Njemačke demokratske republike, da podupru primanje i zapadne i istočne Njemačke u UN. 21. ožujka gromi i Bar dogovorili su se da završi drugi krug razgovora i da treba uzeti nekoliko tjedana predaha kako bi se vlade upoznale s dogovorenim točkama. Treći krug pregovora trebao je početi u svibnju. Jedna od ključnih točaka sporazuma, ona treća, odnosila se na granice. U prijedlogu sporazuma ona je ovako glasila. Savezna Republika Njemačka i Sovjetski savez slažu se u svom znanju na ruskom priznanju da mir u Europi može biti očuvan samo ako nitko ne dira postojeće granice. Falin i Bar dogovorili su se oko ove točke, ali onda je Falin došao od svog ministra s porukom da bi Bar trebao prihvatiti i da se na njemačkom koristi riječ priznanje kada su u pitanju postojeće granice. A Bar je upravo to htio izbjeći. Julia von Dannenberg donosi ove barove zabilješke o susretu s Gromikom. Gromiko se ponaša kao tvrdoglavi slon, pretvara se da se sastanak s Falinom nije ni dogodio i traži preispitivanje njegovih nedavnih prijedloga. U kapini zaštićeno je od prisluškivanja u veleposlanstvu u Moskvi, opsovao sam gromika koji nas je skoro poslao izvan zemlje. Bar nije otišao iz Sovjetskog saveza, pregovori su se nastavili. Falin i Bar dogovorili su kratak tekst sporazuma. Postojeće granice bile su priznate, Sovjetski savez je prihvatio pravo njemačkog naroda na samoodređenje. A onda je u zadnji tren sve došlo u opasnost. Martin Kitchen u knjizi Povijest moderne Njemačke 1800-2000 piše. Detalje tog povjerljivog sastanka jedan službenik ministarstva vanjskih poslova koji je želio torpedirati Brantovu Ostpolitik dao je popularnom tjedniku Quick, ali taj skandalozni čin izdaje nije naštetio odnosima između Bona i Moskve. 12. kolovoza 1970. godine u Moskvi Willy Brandt i Walter Schell sa strane Savezne republike Njemačke i Andrej Kosigin i Andrej Gromiko sa strane Sovjetskog saveza potpisali su Moskovski sporazum. On je označio početak normalizacije odnosa između Zapadne Njemačke i Sovjetskog saveza, ali bio je to početak normalizacije odnosa između dvije Njemačke kao i Zapadne Njemačke sa zemljama Istočne Europe. Ukratko, Temelj normalizacije bila su dva načela. Odricanje od upotrebe sile u odnosima između dvije države te priznanje granica nastalih nakon drugog svjetskog rata. Važna točka bila je ona koja je govorila da se njemački narod može ujediniti samo svojom odlukom i to na miran način, bez promjene granica. Nakon 25 godina njemačko pitanje više nije izgledalo kao prijetnja europskom miru. Moskovski sporazum bio je triumf za Vilija Branta. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. činjenica da ste imali političara koji je bio spreman reći 23% teritorija i onako smanjene naše zemlje nakon Prvog svjetskog rata ćemo zaboraviti. Zaboravit ćemo mjesta u kojima su živjeli deseci milijuna ili više od deset milijuna e, Njemaca koji su bili još uvijek tu, mnogi u svojim organizacijama e, koji su živjeli, bili integrirani, je značila naravno ogromnu stvar, ali ta ideja čak i da ste ju imali 55. se ne bi mogla ostvariti, čak da su mnogi znali da je važna. Sazrele su okolnosti ili signali koji su dolazili iz Moskve ili ideje iz Washingtona i tako dalje su bili jasni, ali ste vi trebali sebe onda uključiti u procese koji su vas mogli zaobići. Ako propustite taj vlak, onda su sve druge rješenja mogle biti puno nepovoljnije. Ovako je Njemačka preuzela možda prvi puta nakon drugog svjetskog rata uzde u svoje ruke i htjeli su se ugraditi u procese koji su već trajali. Ali ovdje ako se Njemci ugrade, ako pronađu zajednički jezik sa, sa Moskvom, a iz Moskve je Brežnjev takve signale davao i imao je važne suradnike na tom planu. S jedne strane je to bio Gromiko, koji je bio njegov ministar vanjskih poslova saveznik, još važniji od Gromika koji je na tome više radio i bio spreman pomoći čak i zvuči to zgodno iz današnje perspektive, financijski da se podmite oni zastupnici u njemačkom parlamentu koji bi bili možda skloni glasati drugačije, ali su bili potkupljivi, a to je bio šef KGB-a Andropov i bio je tu šef generalštaba sovjetske vojske oni su radili na obnavljanju odnosa i da pače ne samo tog Moskovskog sporazuma 70. godine, koji je, kao što sam rekao, izazvao velik, veliki problem. Da li je to samo replika pakta Hitler-Molotov, kojim su Rusi ispali naivni ili Sovjeti ispali naivni, pa će Njemci iskoristiti vrijeme da bi onda udarili u pravome trenutku, tu kritiku i taj strah je trebalo prevladati. Naravno, bilo je to pretjerano, ali su takva razmišljanja postojala. Sovjetski savez prvi se puta pokušao sa zapadnim saveznicima dogovoriti oko statusa Njemačke i Berlina odmah nakon rata. Kako dogovora nije bilo, barem ne onoga koji bi zadovoljavao sovjetskog vođu Staljina, godine 1948. Sovjetski savez je blokirao sve kopnene prilaze zapadnom Berlinu. Blokada nije uspjela i problem Berlina i Njemačke ostao je neriješen. To je značilo da će taj grad biti jedno od žarišta hladnog rata. Godine 1958. novi sovjetski vođa države i partije Nikita Hruščov pokušao je riješiti problem Berlina. William Taubman u Kembridžskoj povijesti Rusije u trećem tomu u poglavlju Hruščovljevo razdoblje piše – do jeseni 1958. prisjetio se Hruščovljev politički savjetnik Oleg Trojanovski, zapadna Njemačka bila je sve dublje uvučena u zapadnu alijansu. Utrka u naoružanju zahuktavala se i širila u svemir. Pregovori o razoružanju nisu nikamo vodili, a trošenje za obranu sve teže pritiskalo ekonomiju. Istočna Njemačka je, kao i prije, bila izolirana i pod pritiskom. Sovjetski savez okruživan je američkim bazama. Novi vojni blokovi nastajali su u Aziji i Srednjem istoku. Hruščovljev odgovor na sve to bio je ultimatum zapadu, prije svega Sjedinjenim američkim državama. Ultimatum je predan 1958. i bio je jednostavan. Ako zapad ne prizna Njemačku demokratsku republiku, Moskva će predati istočnoj Njemačkoj kontrolu nad prilazima Berlinu. To bi narušilo prava koje su zapadne sile imale prema dogovorima sklopljenim nakon drugog svjetskog rata. Ako bi pak zapadne sile oružjem nastojale spriječiti Njemačku demokratsku republiku u nadzoru Berlina, onda bi Sovjetski savez branio svog saveznika. Ultimatum je označio početak napetosti koje su potrajale sve do svibnja 1960. kada se u Parizu trebao održati sastanak četiri sile pobjednice u drugom svjetskom ratu. Ali do sastanka nije došlo jer je u zračnom prostoru Sovjetskog saveza strušen američki špijunski zrakoplov U-2. Hruščov je od američkog predsjednika Eisenhowera tražio ispriku, ona nije došla. Hruščov je onda odlučio pričekati da 1960. Sjedinjene države izaberu novog predsjednika. Godine 1961. John Kennedy preuzeo je dužnost američkog predsjednika. William Taubman piše. Ali njihov bilateralni samit u lipnju 1961. u Beču proizveo je danju pat poziciju. Hruščov je bio uvjeren da je Kennedy slab, što da ti kažem, Hrušov je rekao Trojanovskom nakon prve pregovaračke sjednice s Kennedyjem. Taj je čovjek vrlo neiskusan, čak nezreo. U usporedbi s njim Eisenhower je čovjek inteligencije i vizije. Kada je nakon samita uslijedila nova izmjena prijetnji, što je dodatno ubrzalo bijeg izbjeglica iz istočne Njemačke, Hrušov se odvažio odobriti gradnju Berlinskog zida. Odljev radne snage iz istočne u zapadnu Europu bio je najveća prijetnja Njemačkoj demokratskoj republici. Zid je bio grubi odgovor na probleme odljeva radne snage i statusa Berlina. Ali zid nije značio da je Berlin postao bezopasan. 25. rujna 1961. sukob između istočno-njemačkih stražara i američkih vojnika na nadzornoj postaji Charlie doveo je do demonstracije američke vojne sile u zapadnom Berlinu. Hruščov je odmah zapovjedio da sovjetski tenkovi dođu do postaje Charlie. Tamo su jedni nasuprot drugih američki i sovjetski tenkovi stajali upaljenih motora. Tek 26. listopada pukovnik gru Sovjetske vojne obavještajne službe Georgi Boljšakov donio iz Londona ponudu predsjednika Kenedija da se ponovno otvore pregovori o njemačkom pitanju. Za sve ove probleme i opasnosti znao je Leonid Brežnjev, koji je predvodio rušenje Nikite Hruščova 1964. Njemačko pitanje moglo je značiti i njegovu propast. Kada su Brežnjevljevi suparnici u sovjetskom najužem vrhu vidjeli taj put, onda su oni podupirali neke od takvih kritika da bi oslabili njegovu poziciju, ako možda nužno nisu bili protiv suradnje sa Njemačkom ali dogovor između Sovjetskog saveza i, i Bona je mogao otvoriti onda šansu i za obnovu odnosa sa ostalim zemljama u istočnoj Europi, od kojih je obnova odnosa sa Jugoslavijom bila zapravo razmjerno jednostavna, jer su odnosi već postojali, pa je to bilo vraćanje stanja, konačno bez obzira što od 57. do 68. nije bilo formalnih diplomatskih odnosa, imali ste izvrsne gospodarske odnose, svi ovi gastarbajteri koji su otišli u desecima, stotinama tisuća do 70. godina kada je 700 tisuća radno sposobnih državljana Jugoslavije u Njemačkoj i čine potencijal koji je veći od mnogih republika unutar federacije je bio iznimno važan faktor u jugoslavenskoj vanjskoj politici i Njemci su toga bili svjesni, ali je trebalo razriješiti odnose sa onim zemljama koje su zaista bile bolne. Jer razgraničenje e, nakon 1945. godine naravno da nije bilo do kraja pošteno. I s druge strane imali ste sugovornike koji su se doista mogli ni o čemu slagati. Ali na isti način na koji su svi u Čegoslovačkoj, od Beneša koji nije bio komunist, koji je držao najstrašnije govore protiv Njemaca i gdje su u Čegoslovačkoj se događala egzemplarne likvidacije da bi se poslala poruka Njemcima iselite se jer vas čeka sudbina da vas bacimo u rijeke kao što je bilo sela gdje je po 50 seljana znalo biti bačeno, egzemplarno da bi otišli iz Sudeta. Isto tako u Poljskoj gdje su pripadnici ne samo novih poljskih komunističkih vlasti, nego pripadnici poljske crkve bili na istome tragu ili na istoj politici da se od dojučer njemačkih zemalja učini Poljska. Naravno, Poljsku nitko nije pitao jeste li zadovoljni sa svojim istočnim granicama na koje je ušao Sovjetski savez, odnosno Ukrajina i Bjelorusija, ali što se tiče zapadnih granica, NATO su u tom trenutku mogli e, utjecati. I kada su utjecali na te zapadne granice, onda su to učinili po istom modelu kao što su to učinili Česi. Njemci su se iselili. Njemci su se iselili iz zemalja unutar Poljske gdje su imali 90% većinu i gdje nije bilo Poljaka u nekoliko godina. Pristup zapadno-njemačkog kancelara Konrada vera njemačkom pitanju bio je poznat kroz sintagmu politika snage. To je značilo da će se njemačko pitanje riješiti samo ako Zapadni savez bude dovoljno jak i ako u njemu Zapadna Njemačka bude imala jaki položaj i utjecaj. Samo takav jaki zapad moći će prisiliti Sovjetski savez da pristane na rješenje njemačkog pitanja pod uvjetima koje će naravno diktirati Zapadna Njemačka. Takva politika snage diktirala je odnos prema istočnoj Njemačkoj i njezinim saveznicima. Tony Judd u svojoj posjeratnoj povijesti Europe piše. Adenauer i kršćanski demokrati držali su tvrdu liniju prema istoku. U međunarodnim odnosima Bon je inzistirao da njemačke granice iz 1937. budu na snazi sve do konačne mirovne konferencije. Prema Halštanovoj doktrini, postavljenoj 1955. Savezna republika odbijala je diplomatske odnose s bilo kojom zemljom koja je priznala Njemačku demokratsku republiku. Jedina iznimka bio je Sovjetski savez. Tvrdoća Bona bila je pokazana 1957. kada je Adenauer raskinuo diplomatske odnose s Jugoslavijom jer je Tito priznao istočnu Njemačku. Sljedećih deset godina njemački odnosi s istočnom Europom bili su zamrznuti. Ali takva politika nije donosila rezultate, osim što je Adenaueru osiguravala glasove većine Njemaca koji su izbjegli iz područja koji su postala dio Poljske, Čegoslovačke i Njemačke demokratske republike. Na izborima 1961. Brandt kao kandidat socijaldemokrata za kancelara prikazao je Adenauera kao okamenjenu osobu, kip koji spriječava rješavanje međunarodne situacije u kojoj se zatekla Njemačka. Vrijeme je radilo za Branta. Kako su prolazile godine, izbjegličko pitanje bilo je sve manje važno. Branče na prigodu demontiranja Adenauerove politike prema istočnoj Njemačkoj i istočnoj Europi morati pričekati do 1966. To jest bio i razlog njemačkog gospodarskog čuda, da se razumijemo. Dobili ste puno obrazovanih ljudi iz tih zemalja i puno ljudi koji su bili, može zvučati i grubo, ali oni su bili vrlo mobilni bili su već jedanput izbjeglice, mogli su ići tamo gdje je u Saveznoj Republici Njemačkoj bilo posla u, u tvornicama i to su onda činili. I to je bio jedan od motora zapadno njemačkog gospodarskog buma. Kasnije kada je tih ljudi bilo manje, onda su uvozili gastarbajtere, puno kasnije kada je nestalo radne snage, onda su došle izbjeglice iz e, bliskoistočnih zemalja da bi se njemački e, gospodarski stroj mogao nastaviti vrtiti i pretvarati u najjači gospodarski stroj broj ili jedan od najjačih u svjetskome e, gospodarstvu. Willy Brandt je u isto vrijeme imao osobni autoritet. Willy Brandt doduše kada dolazi u Poljsku i prije nego je kleknuo u e, Varšavskom getu, odnosno ispred spomenika, je rekao da je tu noć osjećao da se osjećao drugačije, da je osjećao anksioznost, da je osjećao da su mu se vraćale slike iz, eh, iz rata i svega onoga što je saznao eh, kasnije i zato je došlo do te, kako je on rekao, spontane geste, toganutoga lica i suza, tako da je to bio važan trenutak, ali i taj trenutak vam je trenutak koji razoružava eh, suprotnu stranu. I ako ste iza toga spremni asistirati u transferu tehnologije. Naime, Njemačka nije bila spremna pristati na ratne odštete na način na koji bi se to moglo e, zamišljati, ali je, kao u jugoslavenskom slučaju koji je specifičan do duše, bila spremna davati bespovratne kredite i bila spremna davati, pristati na transfer tehnologije i pomoć koja je bila tim zemljama koje su sada 70. godina počele vidljivije zaostajati za, za zapadom, nužna ili najpotrebnija. Nakon Moskovskog sporazuma došao je Varšavski. Granica na rijekama Odri i Nisi, nastala nakon drugog svjetskog rata, koja je gurnula njemački teritorij nekoliko stotina kilometara na zapad i koja je također Poljsku pomaknula prema zapadu, nikada nije bila priznata od Konrada Adenauera i CDU i CSU. Na prigovore s desna da će priznavanjem granice na rijekama Odri i Nisi dati golemi dio njemačkog teritorija, Brandt je odgovorio, ništa ne dajemo što već davno nije prokockano. Bila je to referenca na nacistički režim. Granica na Odri i Nisi posljedica je nacističke vladavine i s tim Njemci moraju živjeti. Pregovori s Narodnom republikom Poljskom počeli su 3. veljače 1970. i vođeni su paralelno s pregovorima sa Sovjetskim savezom. Početak je bio težak. Kada je poljska strana saznala da se i u Moskvi vode pregovori i da se i tamo raspravlja o granicama, smatrala je to povredom poljske suverenosti. brandt je poljskom rukovodstvu na čelu s Vladislavom Gomulkom, prvim sekretarom vladajuće Poljske Ujedinjene radničke partije, uputio pisma u kojima je pisalo da pomirba s Poljskom ima ima moralno povijesno značenje i da je on odlučan da pregovori s Poljskom uspiju čak i ako propadnu pregovori sa Sovjetskim savezom i Njemačkom demokratskom republikom. Barbara Marshall u knjizi Willy Brandt, politička biografija, piše. Za Branta to je samo bilo pitanje kako će Njemci prihvatiti neizbježno. Žalio je zbog mentaliteta vlasnika malih dućana kod svojih protivnika, koji se prikrivao pod krinkom pravne ekspertize. Tijekom Brantova posjeta Varšavi 7. prosinca 1970. zbog potpisivanja sporazuma dogodilo se sada čuveno klečanje, kada je on pao na koljena tijekom polaganja vijenaca na spomenik ubijenim židovima u Varšavskom getu. Bila je to gesta koja je izrazila ono što riječi nisu mogle. Prihvaćanje krivnje, tugu zbog neizrecivih zločina koje su njemci počinili nad milijunima nevinih ljudi. Gesta je zaokupila pažnju svijeta i puno učinila u vraćanju poštovanja prema Njemačkoj. Klečanje pred spomenikom poginulima i pogubljenima u Varšavskom getu i sklapanje Varšavskog sporazuma donijeli su Brantu priznanje svijeta, kasnije Nobelovu nagradu za mir ali u Saveznoj Republici Njemačkoj samo je 41% Njemaca smatrao da je klečanje bilo odgovarajuća gesta. 48% smatralo je tu gestu pretjeranom. Među populacijom starom između 30 i 60 godina, dakle onima koji su doživjeli drugi svjetski rat, 54% u potpunosti odbacivalo tu gestu. I sam Varšavski sporazum imao je puno kritičara. Kritika koja je sa zapada dolazila Brantu nije išla tim tragom. E, nije išla tragom da će se Njemačka možda previše baciti u zagrljaj Sovjetskom savezu. To su mu prigovarali, ili to su Njemcima prigovarali. Međutim, postajali su svjesni da povratak Njemačke na međunarodnu scenu kao punopravnog subjekta je mijenjao odnose unutar Zapadnog saveza koji je konačno formiran, e, barem NATO, da Njemce drži na dnu ili ispod stola, Amerikance stalno unutra, te su sve stvari postajale drugačije. U isto vrijeme, Sovjeti su kroz tu politiku ako se sada ost politikom priznaju granice, Sovjeti su željeli ili su neprestano vraćali, stalno su vraćali svoju ideju o konferenciji koja će konačno priznati mir na europskom kontinentu, a to je značilo priznati granice Europe kreirane 1945. godine i konačno je došlo do pristanka na tu ideju e, o sazivu o početku helsinškog procesa i konferencije koja je onda održana najprije u Finskoj, pa iza toga u Beogradu i tako dalje, u Beču, u Madridu e, i slično proces koji zapravo još uvijek traje. Savezna republika Njemačka sa Willy Brandtom je priznala stanje na terenu i željela najbolje iskoristiti tu situaciju. E, uspostavljeni su diplomatski kontakti sa istočnom Njemačkom. Brandt je bio silno popularan ne samo na zapadu, nego je bio silno popularan i unutar istočne Njemačke, gdje su mnogi Njemci također željeli ujedinjenje, mnogi su se željeli povezati i to je otvorilo beskrajna olakšanja njihovoga života. Mogu vam dati samo jednu digresiju, primjer, broj telefonskih poziva od nekoliko stotina koji je bio prije početka Ostpolitik je narastao na milijune telefonskih poziva i drugo, čak je istočna Njemačka pristala da se signal televizije otvori i tamo gdje zbog konfiguracije terena u, kako su oni to zvali, slijepoj e, zoni oko Drezdena gdje nije dolazio zemaljski e, signal, da se napravi mogućnost da i tamo istočni Njemci primaju zapadno-njemačke kanale. Te su se promjene dogodile, ali je u isto vrijeme priznao istočnu Njemačku. Istočna Njemačka i zapadna Njemačka su onda početkom 70. 73. godine priznate Ujedinjene nacije i razmijenjene su ambasade, mnoge zapadne zemlje su tamo došle i otvorile svoje ambasade u, u Berlinu i tako dalje i tu je stvar činila se zatvorena. Ključni unutrašnjopolitički test za Ostpolitik bili su izbori. Godine 1972. Brandt je izgubio većinu u Bundestagu. Dio liberala otišao je iz vladine većine, kao i Karl Schiller, jedan od vođa socijaldemokrata koji se nije slagao sa ekonomskom politikom Brantove vlade. 19. studenog 1972. godine održani su izbori i na njima su socijaldemokrati dobili 3,1% glasova više nego na izborima 1969. Liberali su dobili 2,6% više. Koalicija CDU-CSU pala je za 1,2% u odnosu na 69. SPD i liberali ponovno su sastavili vladu. Ostpolitik donijela je čak i promjene u Njemačkoj demokratskoj republici. Međusobno priznanje dvije njemačke države nije preživio Walter Ulbricht, koji je od kraja drugog svjetskog rata bio prvi čovjek te države. Kako bi se olakšao put prema međusobnom priznanju dvije Njemačke, Leonid Brežnjev poručio mu je da je vrijeme za odlazak. Na čelu vladajuće jedinstvene socijalističke partije zamijenio ga je Erich Honecker. Istočna Njemačka je iz svoga glavnoga državnog dokumenta ispustila frazu o e, socijalizmu i ujedinjenju Njemačke, ali ostavila ili dodala rečenicu o savezništvu sa Sovjetskim savezom. Zapad je pomalo anksiozan zbog takvih rješenja, ali ingeniozni potez ili potez koji je pokazao veliku hrabrost je bila činjenica da je Njemačka dakle snimila stanje, priznala okolnosti, ugradila se u njih, a onda je sa pristankom i pregovorima iz te pozicije o konferenciji o europskoj sigurnosti i suradnji zapravo od jedne čvrste pozicije priznavanja istočnoevropskih granica takve kakve jesu, odnosno granica Njemačke, otišla ili se činio korak unatrag, da je u Helsinkiju rečeno granice Europe se ne mogu mijenjati osim dogovorom i mirnim putem, što je zapravo otvorilo mogućnost da se 15 godina kasnije Njemačka ujedini jer je to bilo mirnim putom i dogovorom, što se možda bez ovakve politike ne bi moglo događati. I zbog toga je Willy Brandt učinio nevjerojatnu stvar za, za Njemačku, bez obzira što je od nacionalista tada bio silno kritiziran i od nekih od sve slabijih do duše iseljeničkih ili tih prognaničkih e, udruženja, ali to je e, razlika između dobrog državnika i dobrog političara i hrabrog političara i onih koji to nisu. Sjedinjene američke države s oprezom su gledale na poteze Vilija Branta. Kada je u Bijelu kuću 1969. ušao republikanac Richard Nixon, on je sa svojim savjetnikom za nacionalnu sigurnost u drugom mandatu i državnim tajnikom Henryjem Kissingerom počeo ozbiljno raditi na politici detanta, popuštanje napetosti u odnosima između supersila i razoružanju, posebno u nuklearnom oružju. Činilo se da se ost politik može ugraditi u okvir detanta. Doduše, odnos između Branta i Nixona nisu najbolje počeli. Henry Kissinger u svojim memoarima Godina u bijeloj kući piše. Zabunom, pretpostavljajući da većina glasova što su ih kršćanski demokrati dobili na izborima znači da Kurt Kissinger i dalje ostaje na položaju kancelara, Nixon je nazvao Kissingera da bi mu čestitao. Kad su međutim socijaldemokrati i slobodni demokrati sklopili većinsku koaliciju, Brandt je velikodušno oprostio Nixonu na gafu i prokomentirao – Ljudski je griješiti, to više s obzirom na distancu. Brant je u Washington poslao Egona Bara kako bi izvijestio o svojim namjerama ali Kissinger nije najbolje primio tog najbližeg Brantovog suradnika. Kissinger je u baru vidio klasičnog njemačkog nacionalistu koji sanja o povratku njemačke veličine. Kissinger se i bojao da se iza politik ne krije pokušaj samostalnog izlaska Njemačke na međunarodnu scenu, nešto poput onoga što se dogodilo 1922. kada je njemački ministar vanjskih poslova sklopio s vladom Sovjetske Rusije sporazum u Rapalu. Na kraju Nixonova administracija prihvatila je Ostpolitik. U rujnu 1971. četiri sile pobjednice konačno su se sastale kako bi raspravile o položaju zapadnog Berlina. Rezultat sastanka bio je konačno rješenje problema tog grada. Pristup Berlinu više nije smio biti doveden u pitanje, ali sam se grad nije mogao smatrati dijelom Savezne republike Njemačke. Sovjetski savez također je bio zadovoljan rezultatima Ostpolitik. Vladislav Zubok piše. Dramatična borba oko Berlina i Njemačke demokratske republike, koja je uzrokovala dvije najopasnije međunarodne krize u Europi nakon drugoga svjetskog rata, konačno je postala prošlost. Od 16. do 18. rujna 1971. Brežnjev je ugostio Branta pored Jalte u državnoj dači sagrađenoj u Oreandi, gdje je car Nikola I imao palaču. Taj sastanak, druga Jalta, održan je nedaleko od Livadije, gdje su se 1945. susrela Velika Trojica. Brežnjev je bio besprijekorno odjeven. Vodio je Branta na obilne gozbe, na vožnje gliserom, plivao s njim u golemom bazenu i vodio duge ruske razgovore o politici i životu. Na taj nespretni i druželjubivi način Brežnjev je pokvario cijeli raspored toga sastanka što je isprva razljutilo njemačkog gosta. Sastanak na Krimu bio je psihološki proboj za Brežnjeva. Postigao je nešto što je Hruščov želio postići, ali nikada nije uspio. Vođa velike kapitalističke zemlje, iznad svega Njemačke, postao je Brežnjevljev prijatelj. Brandt nije u triumfu dugo uživao. Dobio je Nobelovu nagradu za mir 1971. Njegova vlada je dobro vladala, ali 1974. svemu tome došao je kraj, kada je günter Guillaume, bliski suradnik Vilija Branta, priznao da je špijun Njemačke demokratske republike. Bon koji je izabran za glavni grad Savezne republike Njemačke jer je Konrad Adenauer bio iz toga područja, ali i koji je svojom veličinom pokazivao da zapadni Njemci doista Bon smatraju provizorijem jer nije izabran Frankfurt. I da je izabran Frankfurt ili neki od velikih gradova, pitanje je kako bi se glavni grad kasnije više vraćao u, u Berlin. Bon sigurno nije bilo, bio to mjesto, Bon nije imao niti restorane, imao je preveliki broj diplomatskog osoblja. Iako nije bio neugodan za život, on sigurno nije bio zamisliv grad jednog takvog gospodarskog kolosa, jedne takve zemlje kao što je bila Njemačka. Unatoč tome, ili možda zato, što je Bon bio tako malen, Bon su, naročito u zapadnim krugovima, zvali Leak City. Sve što ste u Bonu rekli je sutradan procurilo zapravo do Berlina odnosno do istočne Njemačke. Danas vidimo da e, ono što je on javljao Ginter e, Guillaume o tome da se događa u kabinetu vjerojatno nije bilo niti toliko delikatno, a niti ono što istočni Njemci nisu već saznavali iz drugih izvora. To je otvorilo uvijek ono trajno pitanje jesu li pripadnici zapadno njemačke obavijesne službe predugo namjerno puštali čovjeka koji je sumnjalo se imao veze sa istočnom Njemačkom u blizini kancelara ne bili ga kompromitirali ili ili možda zatvorili proces koje je njegova politika otvorila. S druge strane, sam Brandt i onda kasnije Brandtovi bliži srodnici su smatrali da je oko njega stvorena urota i da je onda veći razlog Brantove smjene bio njegov privatni život nego što je to bila sama opasnost koju je Gintar Guillaume ili možda sramota e, Gintara Guillaume u uredu. Znamo ono što je Markus Wolf napisao u svojim e, memoarima, da je on, a i mnogi od njih smatrali da s jedne strane bilo vrlo izazovno, sjajno, e, otvorena je mogućnost da imate izravni kanal iz ureda e, kancelara, što nisu do tog trenutka imali, ali u isto vrijeme su bili svjesni da je opasnost tako velika i da bi politika koja je mogla, mnogi su smatrali, ići u korist, se mogla razbiti i da bi moglo doći do kontra efekta. Ginter Guillaume ušao je 1956. u Saveznu republiku Njemačku iz Njemačke demokratske republike kao izbjeglica. Bio je pripadnik HVA ili glavnog direktorata za izviđanje vanjske obavještajne službe Ministarstva za državnu sigurnost ili štazija. Guillaume je bio spavač, agent koji se polako probija po hijerarhiji Savezne republike Njemačke. On se trebao probijati kroz SPD, Godine 1970. postao član ureda kancelara Vilija Branta, a 1972. i voditelj izborne kampanje socijaldemokrata. Nakon pobjede na izborima, Guillaume je došao u neposrednu blizinu kancelara Branta. Markus Wolf, dugogodišnji čelnik HVA, u svojim memoarima Čovjek bez lica piše. Od 1. siječnja 1973. bio je dodijeljen u uredu kancelara kao osobni referent za stranačka pitanja i od tada je sudjelovao na sjednicama vodstva stranke i frakcije, kao i u razgovorima šefova odjela u vodstvu stranke. Tako je dobio dublji uvid u interne stvari vladajuće stranke, no što je to mogao na osnovi sadržaja kancelarove aktovke, za koju se morao brinuti na putovanjima. Kao gotovo neprimjetni tihi slušatelji pri mnogim razgovorima koje je Brandt rado vodio u najužem krugu, saznavao bi kudikamo važnije stvari od onih u bilo kakvim dokumentima što bi ih uspio kopirati. Godine 1973. zapadno-njemačke sigurnosne službe prvi su puta posumnjale da je Guillaume istočno-njemački špijun, ali ništa se nije poduzelo do jutra 24. travnja 1974. Kada su na vrata vile u Bonu u kojoj je živio Guillaume s obitelji, njegova supruga također je bila agentica HVA, pokucali posjetitelji. Kada je Guillaume otvorio vrata, posjetitelji su se identificirali kao službenici Ureda za zaštitu Ustava, zapadno Njemačke kontraobavještajne službe. Nakon toga identificirao se Guillaume. Rekao je ove riječi. Ja sam građanin i časnik Njemačke demokratske republike. Poštujte tu činjenicu. Afera Guillaume bila je kraj kancelarske karijere Willia Branta. Naravno da je u istočnoj Njemačkoj bilo onih koji su smatrali da ovaj tip politike zapravo njih ogoljuje, kao što je ogoljena bila politika mnogih istočnoevropskih zemalja, ali i Sovjetskog saveza. Sovjetski savez je smatrao da su stvari posložene i da će uspjeti to kontrolirati. Međutim, bilo je mnogih u Sovjetskom savezu, kao što je bio recimo šef Ukrajinske komunističke partije, koji je smatrao, e, koji se već bojao promjena u Čehoslovačkoj, pa je bio veliki zagovornik intervencije 68. godine, puno prije nego je do nje došlo, da su ti procesi, procesi koji će kontaminirati i naprosto učiniti neupravljivim više situaciju. Psihološki, prestanak opasnosti sa zapada je otvorio ili svu pozornost okrenuo prema Sovjetskom savezu i načinu na koji je Moskva upravljala ili kontrolirala ili surađivala sa onima koji su vlast nosili u istočnoevropskim e, zemljama i toga se DDR također mogao bojati, ali je otvorilo i brojne druge perspektive i mogućnost. Ipak je činilo se, došlo do pobjede u politici koju su oni zapravo zagovarali. Da su tu, da postoje, da je to druga njemačka država. Ginter Guillaume možda da se nije u trenutku e, kada su mu zakucali na vrata predstavio kao časnik e, istočno-njemačke tajne policije, možda ne bi imali protiv njega takve dokaze da ga smijene. S druge strane, veliko je pitanje bilo je li to bio dovoljan razlog da Manfred Weiner i drugi pritisnu na Branta i prisile ga na ostavku da bi tobože spasili stranku. Pa je onda umjesto Vilija Branta na vlast došao eh, Helmut Schmidt. Njih dvojica nisu bili isti, nisu pripadali ni istim frakcijama unutar SPD-a, bili su sigurno karakterno različiti. Helmut Schmidt je prvo bio borac ili vojnik Wehrmachta, bio je protestant, asketa, osim ako izuzmete ogromne količine Coca-Cole koje je dnevno pio do kraja života, i čovjek koji je bio, znate, vrlo skroman, koji je smatrao da ne trebate ni u čemu previše biti neumjereni i smatrao je to nepristojnim. Brandt, unatoč porijeklu, je bio hedonist ne samo hedonist u smislu da se rastavljao i tako dalje, nego je bio hedonist što se tiče eh, i ljubavi prema alkoholu, vinu, naročito lagodnijem životu. Eh, naravno, na njemački način to ne treba uspoređivati sa nekim drugim državnicima toga vremena. To, to su postali teški eh, kontraargumenti za Branta i Brant je odstupio sa mjesta kancelara, ostao je šef SPD-a, kasnije je pred kraj života postao šef socijalističke internacionale i imao je jednu karijeru međunarodnog državnika i njegova politika je konačno nastavila živjeti e, nakon njega, ali je s vlasti 74. godine nestao. On je ostao prisutan, njemu se išlo na razgovor i kasnije kao starijem e, političaru, ali Brantova era je sa aferom Ginter Guillaume završena. Nakon ostavke na mjesto kancelara Savezne republike Njemačke Willy Brandt živio životom starijeg državnika. Njegov zadnji javni istup bio je u ožujku 1992. godine kada je u Saveznom parlamentu u ime SPD-a otvorio raspravu o stvaranju povjerenstva za istragu posljedica vladavine jedinstvene socijalističke partije u tada već bivšoj Njemačkoj demokratskoj republici. U govoru je naglasio da u povjerenstvu moraju biti i ljudi iz bivše zapadne, ali i istočne Njemačke, te da ono mora imati nestranački karakter. Iznad svega, zapadni Njemci ne smiju se postavljati kao moralni sudci. Willy Brandt umro je 8. listopada 1992. godine u svojoj kući u Unkelu, pored Bona. Barbara Marshall u svojoj političkoj biografiji Vilija Branta piše da je njegov život bio poput bajke. Nezakoniti sin, podrijetlom od siromašnih radnika, uzdignuo se do kancelara Savezne republike Njemačke i dobitnika Nobelove nagrade za mir. Nakon ostavke Brant je pomalo pao u zaborav, ali kada je pao Berlinski zid, ponovno se vidjela važnost njegove ostpolitik. Ona je bila temelj mirnog ujedinjenja Njemačke i mira na istoku Europe govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ostpolitike generalno jest odredila današnju Njemačku kakva je nastala 1945. godine i zapravo Njemačka koja je samu sebe tada zapravo pogledala u oči. Njemačka je od 45. godine živjela jedan život u kojem se sa svojom prošlosti nije željela baviti, orijentirala se na budućnost, na europske integracije, ali Njemačka nije mogla postati Njemačka dok se nije okrenula i prihvatila s jedne strane realnost, ali realnost nije bilo samo priznanje crta na političkoj karti Europe, nego razloga zašto ste do tih granica e, došli,